Ciu homo emas helpi homon? Se vi trovidius en situatio de grava besono au dangero en neconata loco, ciu vi esperus ricevi tuian helpon? Ali vorte, ciu homoi emas helpi neconatan homon en urgia situatio? Tiu ci curiosa demando estis temo por esploro publicigita en usona revuo de psicologio, cae gvidita de Copenhaga antropologo. Facte, tiu demando estas malnova. En la Nova Testamento, Luco, Dec, Tridec, trovidias parabolo, lau quiu nur la tria preter passanto, pretis helpi, vunditan, prirabitan neconaton, falintan apud voio la bona samariano gainis la cielon. En la practica vivo de nun tempai urboi, oni tamen generale ne vidas indiferentetson. Se signorino stumblas cae falas sur trotuaro, tui aperas helpemai manoi por starigi shin. Se maliunulo ne successas supreniri la stupon al omnibuso, tui aperas braco apoganta lin se iu subite malbon fartas sur strate, ciam aperas servo pretai neconatoi, ciui alvocas ambulanson au ec mem conducas lin al hospitalo. La demando do estas, ciu mi ricevos helpon se mi besonos? Cai la esploro simple montris ion tre positivan. Yes, helpi alian homon en urgia situatio ne estas excepto, sed regulo. La esploristoi collectis pli ol mil filmetoin faritain per securec cameraoi en Angluio, Nederlando, cae Sudafrico. Ili electis in en ciui trovigis risco por la homoi. La fina resulto montris che en nau inter dec tiai ocasoi, unu preterpassanto clopodis interveni cae tranquiligi la conflicton. Cae plei ofte du au tri personoi helpis. Exemple, ciam automobilo paneis au ciam biciclanto falis. La antropologo remarcis che in tiai situazioi homoi generale emas tusci, rigardi, paroli unu al alia. Cai tio ocasas tute spontanee, sen coniecto pri recompenso, ec en dangerai circunstansoi. Tipa exemplo ocasis antau nelonga tempo, ciam la tuta mondo emociigis, ciam a fric de vena emigrinto en Franzuio, grimpis gis la quara etagio de domo, quie in fauno trovidis prescal falonta. Li poste diris, mine resonis, mi simple grimpis. Ien tio estas bela informo, bon farado estas ofta en nia mondo. Versaine, la plei multae inter homoi atingos la cielon.